თავი 24. გამოვიდა ესო ტაძრიდან და წავიდა. მიუახლოვდნენ მისი მოწაფეები, რათა ტაძრის შენობები ეჩვენებინათ მისთვის. ხოლო ესომ მიუგო მათ, ხომ ხედავთ ყოველივე ამას? ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ქვა ქვაზე არ დარჩება აქ, არამედ ყველაფერი დაინგრევა. ხოლო როცა ზეთის ხილის მთაზე იჯდა განმარტოებით, მიუახლოვდნენ მისი მოწაფეები და ჰკითხეს. გვითხარი, როდის მოხდება ეს? ან რა იქნება ნიშანი შენი მოსვლისა და საუკუნის დასასრულისა? იესომ პასუხად მიუგო მათ: ხიზლად იყავით, რათა არავინ გაცდუნოთ. ვინაიდან მრავალნი მოვლენ ჩემი სახელით და იტყვიან: მე ვარ ქრისტეო და მრავალსაც დუნებენ. გაიგებთ აგრეთვე ომებსა და ომების ამბებს. თქვენ იცით, ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ყოველი ეს უნდა მოხდეს. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის დასასრული. რადგან აღდგება ხალხი ხალხის წინააღმდეგ და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ და იქნება შიმშილობა და ჟამიანობა და მიწის წვრანი აქაიქ. ხოლო ყოველივე ეს სალმობათა დასაბამია. მაშინ მიგცემენ სატანჯველად და მოკლავენ თქვენ და მოგიძულებთ ყველა ხალხი ჩემი სახელის გამო. მრავალი შეცდება მაშინ გასცემენ და შეიძულებენ ერთ-ერთს მრავალი ცრუ წინასწარმეტყველი აღდგება და აცდუნებს მრავალს. და ურჯულოების მომრავლების გამო მრავალში განელდება სიყვარული. ხოლო ვინც ბოლომდე დაითმენს, იგი ცხონდება. და იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე, ყველა ხალხის სამოწმებლად, და მაშინ მოიწევა დასასრული. ხოლო როდესაც იხილავთ გაპარტახების სიბილწეს, დანიელ წინასწარმეტყველის მიერ ნათქვამს, რაც წმინდა ადგილას დევს, წამკითხველმა გაიგოს. მაშინ იუდიას მყოფნი მთებს შეეფარონ. და ერდოზე მყოფი ნუ ჩამოვაძირს, თავისი სახლიდან რაიმეს გამოსატანად. ხოლო მინდვრად მყოფი ნუ მიბრუნდება შინ, თავისი სამოსის წამოსაღებად. ვაიფეხ მძიმედ და მეძუძურთი მხანად. ილოცეთ, რათა გაქცევა მარ მოგიწიოთ ზამთარში, ანდა შაბათს. რადგან იქნება მაშინ დიდი ჭირი, რომლის მსგავსი არ ყოფილა ქვეყნის დასაბამიდან დღემდე და არც იქნება. და რომ არ შემოკლებულიყვნენ ის დღენი, ვერ გადარჩებოდა ვერც ერთი ძეხორციელი, მაგრამ რჩეულთათვის შემოკლდებიან ის დღენი. მაშინ თუ ვინმე გეტყვით, აჰა, აქ არის ქრისტე, ან კიდევ იქო, ნუ ერთმუნებით. რადგან აღდგებიან ცრუ ქრისტენი და ცრუ წინასწარმეტყველნი და მოახდენენ დიდ სასწაულებსა და ნიშებს, რათა აცდუნონ თუ კი შესძლეს თვითონ რჩეულნიც აჰა წინასწარ გაუწყეთ თქვენ ასე რომ თუ გეტყვიან აჰა უდაბნოშიაო ნუ გახვალთ და აჰა თავის სენაკშიაო ნუ ერთმუნებით ვინაიდან როგორც ელვაიელვებს აღმოსავლეთიდან დასავლეთამდე ისე იქნება კაცის ძის მოსვლაც რადგან სადაც ეგდება მძორი იქვე შეიყრებიან სვავებიც და მსწრაფ იმ დღეთა პირის შემდეგ დაბნელდებამზე თვარი აღარ გამოსცემს ნათელს ვარსკვლავები ჩამოცვივიან ციდან და შეიძვრიან ციურნი ძალნი და მაშინ გამოჩნდება კაცის ძის ნიშანი ცაზე მაშინ მოთქმას მოჰყვება დედამიწის ყოველი ტომი და იხილავენ ძეს კაცისას მომავალს ზეცის ხრუბლებზე ძალითა და დიდებით მრავლით მოავლინებს თავის ანგელოზებს მგრგვინავი საყვირით და შეკრებენ მის რჩეულ თოთხთავ ქართაგან, ცათა კიდიდან მათ კიდემდე. ლეღვის ხისაგან ისწავლეთ იგავი, როცა მისი ტოტები რბილდება და ფოთლები გამოაქვს, იცით, რომ ახლოა ზაფხული. ასევე თქვენც, როცა იხილავთ ყოველივე ამას, იცოდეთ, რომ უკვე ახლოა, კარზია მომდგარი. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, არ გადავა ეს მოდგმა, ვიდრე ყოველივე ეს არ ახსრულდება. ცადა მიწა გადავლენ, ხოლო ჩემი სიტყვები არ გადავლენ. მაგრამ ის დღე და ის საათი არავინ იცის. არც ციურმა ანგელოზებმა, არამედ მხოლოდ მამამ. და როგორც იყო ნოეს დღეებში, ისე იქნება კაცის ძის მოსვლაც. ვინაიდან როგორც წარხვნის წინა დღეებში ჭამდნენ და სვამდნენ, ცოლს ირთავდნენ და თხოვდებოდნენ იმ დღემდე, როცა ნოე შევიდა კიდობანში. და არას დაგიდევდნენ, ვიდრე არ მოვიდა წარღვნა და წალეკა ყველანი. ასე იქნება კაცის ძის მოსვლაც. მაშინ ორნი იქნებიან ველად, ერთი წარიტაცება, მეორე კი დარჩება. ორი ქალი იქნება ძის ქვილში, ერთი წარიტაცება, მეორე კი დარჩება. მაშ, იფხიზლეთ, ვინაიდან არიცით, რომელ დღეს მოვა თქვენი უფალი. ესეც გახსოვდეთ, სახლის პატრონმა რომ იცოდეს, რომელ საათზე მოვა ქურდი, ხიზლად იქნებოდა და ძირს არ გამოათხრევინებდა თავისი სახლისათვის. ამიტომ თქვენც მზად იყავით, ვინაიდან, როცა არელით, სწორედ იმ საათს მოვაძე კაცისა. ვინ არის ერთგული და გონიერი მონა, რომელიც მისმა პატრონმა მიუჩინა თავის მსახურთ, რათა დროულად მისცეს საჭმელი მათ. ნეტა იმ მონას, რომელსაც ამნაირად მოქმედს ჰპოვებს მისი პატრონი, როდესაც მოვა. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ თელს თავის საბადებელს მეთვალყურედ მიუჩენს მას მაგრამ თუ ის მონაბოროტია და გულში იტყვის აგვიანებს ჩემი პატრონი მოსვლას და დაიწყებს თავისივე მსგავსი მონების ცემას და მემთრალეებთან ჭამას და სმას მაშინ მოვა მონის პატრონი იმ დღეს როდესაც არელის და იმ საათს რომელიც არ იცის შუა გაკვეთს მას და თვალთმაქცებთან დაუდებს წილს და იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხვჭიალი.